Informativos locais da Radio Filispín. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol. Cultura en Ferrol. Audacia fronte á mezquindade. Germán Copini, o que for líder dos golpes bajos da movida viguesa nos 80 e que faleceu repentinamente o pasado decembro do ano 2013, dera un concerto no Teatro Jofre de Ferrol o 18 de abril do ano 2009 xunto a unha formación chamada Comando Delta, e que eh, precisamente esa grabazón, ese concerto ven de ser publicado en CD e vinilo baixo o título de Semper Audax por Lemuria Discos nestes días de 2015. Un concerto no que Germán Copini, xunto a unha sección da Orquestra Omega, a Orquestra de Música Espontánea de Galicia, ese comando delta, repasa temas dos propios golpes bajos baixo un prisma novidoso onde a espontaneidade é a protagonista. Froito das circunstancias, sí, mais o certo é que houbo un tempo na nosa cidade non moi lonxano en que a programación cultural foi audaz e adiantouse ao futuro con formatos novidosos. Iso é facer cultura, é apostar, sorprender. O produto daquele atrevemento poderá ser agora disfrutado en calquer parte do mundo coa marca Ferrol por diante. ese disco compacto, ese vinilo tamén, que está publicado baixo o título de Semper Audax e que recolle ese concerto no Teatro Jofre de Ferrol, mítico, e que, froito, como decíamos, esas circunstancias, se convertiu en todo un documento eh, registrado un 18 de abril eh, do ano 2009 e que eh, agora se pode eh, atopar registrado ao vivo no Teatro Jofre de Ferrol. Paradoxo do presente, a actividade promotora que deu vida àquela iniciativa, a Semana da Poesía Salvase de Ferrol, non conta actualmente con apoio algún do grupo do goberno da cidade en mans absolutas do PP. Mais ben conta cunha chea de atrancos. Según verbas dun dos seus promotores, o profesor Guillermo Fernández, na última das súas edicións, a sétima, en abril do ano 2014, xa non é que desde o Departamento de Cultura do Concello de Ferrol non nos dean axudas, senón que directamente nos negan poder actuar en espazos públicos como os mercados, Ferrol Bello e a Praza de Canido. Fixemos a solicitude en tempo e forma e denegousenos. Se a sétima edición da Poesía Salvase de Ferrol deste xa pasado abril de 2014 celebrouse foi grazas á veciñanza. A actitude do Concello é sorprendente, máxime cando parece que nos pon paus nas rodas. Verbas como decimos de Guillermo Fernández na última edición da Poesía Salvase. Non queremos esquecer, desde os informativos da Radio Filispín, a notoria persecución de carácter político ao Ateneo Ferrolán, que estivo en serias dificultades por mor dunhas obras contratadas e dirixidas desde o propio Concello de Ferrol. Actualmente, e grazas ao bon facer da súa directiva e socios e socias, afronta o Ateneo as dificultades con audacia sen deixar de ofertar cultura con mayúsculas, que volve situar a Ferrol no mapa por razóns de novo extraordinarias, como mesmo aconteceu na organización do Congreso adicado á centenaria figura de Hildegard Rodríguez Carballeira celebrado no mes de decembro de 2014 na súa sede da Rúa Madalena. O certo é que o titular de Cultura do Concello de Ferrol, Manuel Reyes García Hurtado, non acudiu a ningunha das numerosas ponencias destas jornadas. Lembramos que o Ateneo Ferrolán, como institución privada centenaria, é patrimonio cultural de todas e todos os ferroláns, incluídos eles. En resumidas contas, audacia fronte mezquindade. Informou o pequeno monstro para a libre e comunitaria de Ferrol, Radio Frispin. Para finalizar ficamos cun pouco de música de Germán Copini xunto a Comando Delta, unha sección da Orquestra de Música Espontánea de Galicia que agora xa recollida en CD e disco vinilo podemos atopar registrada en Ferrol Teatro Jofre 18 de abril do ano 2009.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 Quiero ser el guardián de esas noches sin estrellas. No demores tu tardanza que te esperan Cenicienta. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. Fiesta de los maniquíes, no los toques, por favor. f o l ¡Ay, no los toques, por favor! ¡Ay, no, no, no! No los voy a tocar, no los voy a volver a tocar. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. i la de los Pop, María Move, Nacho Muñoz, Mauro Sanín, Pablo Pérez, Bachi Valera, Miguel Seoane, Quique Otero, Fernando Abreu, Chef Alonso, Pablo Sachs, Ramón, de los controles y un servidor. Muchísimas gracias. Gracias.